jenengan tak takoni jenengan jawab seneng kali disenengi niku sami nopo beda penak seneng nopo penak disenengi makasih cerdas berarti sampean nggih leres nek seneng kuwi bondo nek disenengi kuwi nompo penak bondo apa penak nompo penak seneng apa penak disenengi Nggih, mergo nek seneng kuwi bon, do nek disenengi nom. hanya uta bareng, nek seneng bon, do nek disenengi nom. Contoh ra usah ado-ado kaya bengi iki. Panitia, seluruh jamaah jenengan posisine kan seneng aku. jenengan kan seneng kula jenengan posisine seneng makanya jenengan pengen nekake kula ya bondo njenengan oh, seneng kok. Lah nek kula posisine kan disenengi, mula kula engko ya Heeh. Coba dipikir to. Wong nek senengi mesti bondo. Seneng apa ae mesti bondo. Ora ana wong seneng kok ora bondo ora ana. Ayo, kei contoh aku, seneng sing ora bondo apa? ora ono tapi nek disenengi mesti nampa wis ngene-ngene apa wae kuwi yen disenengi kepenak oh, ilange digoleki kok nggih mboten loro tambani rusak dandani wong disenengi kecemplung sumur jeguri lah wong kecepit lho kecepit nanti cukiti padahal wis kecepit nang gone panggonan sing paling nyelempit nang welek. Cokiti sak keneke eh, kok. Disenengi to Bu? Embo. Eh, Ora eneng ya digoleki wong disenengi. Ketika tidak ada pasti akan selalu dirindukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang orang disenangi hmm, hmm, hmm. disuguh-suguh, no dinyunyuk-nyunyuk no nyunyukno ditolak. Nyah, nyah, nyah. Mah. Ambek melayu epet epet epet epet epet. epet. emoh nyoh to nyoh emoh mergo gak disenengi iki maksudku ngene kok apa mangkane lagi apa tak terangke kok durung-durung apa kuwi ngene lho maksude bro sampean sregep ngaji ngeten iki apik teruske sampean sregep zikir apik teruske Sampeyan sregep salat tahajud, apik niku, teruske. Sampeyan sregep wiridan, apik niku, teruske. Sampeyan sregep poso, apik, teruske. Tapi aja lali, sampeyan kudu usaha dadi wong sing disenengi Gusti Allah. Cek diterima. Soale sakake-akeke ibadahmu nek sampeyan ora disenengi karo Gusti Allah, mesti ditolak. mikir kita mulai mikir Mbak anggap aku ngomongi syukur jeplak ngono. Ngene iki mikir sik, Bu. Mulane larang ya pantes. Sing angel kuwi mikire. Lha sakake-akee bareng kuwi nek ora disenengi ra ditolak to. Wong oh, ora disenengi yo. Senajan sithik nek disenengi, diterima, tur bernilai besar. bernilai akeh al qalil minal mahbub kathirun pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu akan ternilai banyak eh gak asik belas sampai anak oleh aku ke kata-kata ngene iki mbok nyaute cie ngono lho awas engkau cie kafe ya awas kapan gak cie tak tinggal mulai Al-Qalil minal mahbub kathirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu akan bernilai banyak. Ah, edan kabeh. Apa? Piye kiyaine ya edan. Makasih. Lah nek edan kok diundang. Hah, berarti saya ngendang ya udan. Sing ngundang ya edan medhae. Oh edan kok dirungokke. Sing ngrungokke ya padha edane. Berarti iki acarane wong edan nggih. Ana acarane wong edan lho kok asistennya bupati teko. Berarti iki asistennya bupati ya. Lha wong acarane wong edan kok lurahe manggon ngarep dhewe iki berarti lurahe ya. acarane wong edan dilebokke TV, berarti sing duwe TV ya Para edan-edan sekalian. Duh, nggak apa-apa toh memang kita edan no. Edan katresnan datang Kanjeng Nabi. Edan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Ya nyadong syafaat Kanjeng Nabi. Harapannya apa? Ya kersane antuk rahmate Gusti. Menurut sesuatu yang sedikit itu kalau pemberian kekasih, kalau persembahan dari kekasih akan bernilai banyak. Makasih. Misalnya yo, podo-podo tak kei tasbe, misalnya lo, podo-podo tasbe, zaman tak kei aku karo dikai tukang syuting sing metingkring no kene iki sing sampean gawe teko nggone cah kuwi apa teko aku mesti teko aku nggonmu ra payu bro karena kamu kan seneng sama aku oh gak ndelok barangi bukan mem, bukan melihat pemberiannya tapi melihat pemberinya yang mahal bukan pemberiannya, tapi yang mahal itu kan pemberinya. Ya Allah, sampan kulo. Foto iki le apa to nilaine foto iki? Ya men gambar nang kertas ngono ae. Coba foto padha Sampeyan dijak foto cah kuwi. Terus karo foto mbek aku seneng di. Wek rapayu. padha-padha ana panggunge nilaine seje ngono lho. Alamu nyoteng ya metingkring nang dhuwur. Lho ngono kuwi lho. Padahal padha-padha fotone. Saman oleh fotone cah iki. Ambek oleh fotoku. Kira-kira sing mbok pasang no temboke omahmu fotone cah iki apa fotoku? Wek. gak terima bio seven ngene, pira regane? Iki umpama tak kekno sampean. Wonge sakmu akeh Yes, sing bejo bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> sing arep dhewe. Ngene iki masyaallah, kok bengi ra iso turu iki. Mergo bukan melihat pemberiannya tapi melihat pemberinya iki sampai pitung tahun nih lo eling aku pas pengajian manggonku ngarep dewe karo Pak Anwar Zaid lo diuncali bio 7 lo tak royok aku sing oleh Loh, niki maksudnya contoh, wes. Engko se. Iki mek ada tok iki. Mungkin gue pantes-pantesan nih. اللهم صل على محمد